شما میگید که ذریت ابراهیم حضرت علی هست بعد حضرت حسن بعد حضرت حسین بعد زین العابدین دیگه حسن و حسین کیلو ندارن از بطن فاطمه و زهرا هستن ولی حضرت زین العابدین چون از شکم شهروانو دختر یزدگرد ساسانیه لحظه ایرانیه لحظه ایرانی فرزندش را به عنوان امام قبول دارد خب شما میگی که حضرت علی لحظه امام شد به مقام بالاتر از نبوت رسید که اعتقاد اینها هم هست من قبلا هم عرض کردم برای شما ما میگیم کجا امامت حضرت علی اعلان شده منصوص من الله است کجا در قرآن خدا گفته که من حضرت علی را امامت دادم شما میگی من ذریتی آیا ذریت حضرت ابراهیم فقط حضرت علی هست ها حضرت اسماعیل ذریتش نبود اسحاق ذریتش نبود یعقوب ذریتش نبود دوازده فرزند حضرت یعقوب نه ذریت حضرت ابراهیم نبودن کدوم دلیله که ذریت ابراهیم فقط حضرت علیه با دو تا پسرش و با یک پسرش به این مقام رسید این از قرآن برای ما ثابت اگر امامت مقامی مثل فردی شما مقامی بالاتر از نبوت هست پس این مقام را که به رسول الله نداد کجا خدا گفت که رسول الله را من تو را امام کردم بعد از نبوت و رسالت این مقام به رسول الله نرسید این مقام به موسی کلیم الله نرسید بله به امت موسی رسید در سوره وجعلنا منهم ائمه یهدون امرنا لما صبروا به خود موسی که نرسید به امتش رسید به خود موسی علیه السلام خدا نبود این امامت را به کتاب موسی داد کتاب ما به موسی دادیم اماما و کتاب موسی چیه؟ امام امت موسی هم ائمه و جعلنا منهم ائمتا یهدون به امرنا به خود موسی که خدا نداد کجا گفته من موسی را امام کردم به هارون نداد این تقسیم بندی هیچ دلیلی ندارد اگر شما میگید که منظوریت حضرت علی داخل است و خب ما میگیم حضرت ابوبکر صدیق داخل حضرت فاروق اعظم هم داخل است من قریشی نیستند از ذریت ابراهیم علیه السلام نیستند چه تفاوتی دارد برابر نسل صدیق و فاروق و عثمان از کانال حضرت اسماعیل ابن ابراهیم به ابراهیم برابرند مساویند ها نیست مساوی شما میگید که به حضرت علی رسیده ما میگیم به ابوبکر صدیق رسیده آن آیاتی که شما از او ثابت میکنید امامت حضرت علی را ما امامت حضرت ابوبکر را از همون آیات ثابت ما چاریاری اولین امامت را به حضرت ابوبکر داد تاریخ گواه ہے بشریت گواہ ہے بعد میں حضرت فاروق اعظم داد بعد میں حضرت عثمان داد بعد میں حضرت علی داد وہ بعد میں امیر معاویہ ہم داد بعد حسن و حسین هم داد اونها به زعم شما که همه شما پشر زندگی کرده، کجا امامتی بود و کجا مقتدایی بود حضرت علی بدون یار مان هیچی نگو حضرت حسن که بدون یار مان کوفی ها ویل کردن علی را که مقتدیان خود علی ویل کردن ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بمانه شاهد خود شمایی کجا شد امامت حضرت علی برای انسانها بله آنها رهبری کردند همه مسلمانها قبول داشتند هیچ چیزی نه سروران گرامی نه امامت حضرت علی منصوص من الله است نه امامت دیگری از ائمه خان امام به معنی پیشوا ما هم میگیم امام ابو حنیفه ما هم میگیم امام حسین ما هم میگیم امام حسن ما میگیم امام زین العابدین ما هم میگیم جعفر صادق ولی اینها نزد ما عالمان ربانی هم. اون ستا صحابه رسول الله هستن زین العابدین تابعیه صحابه رسول الله را دیده صاحبان فضلند و کمالند و از خود ما هستند همین امام رضا که در مشهد استراحت می کنار قبر حضرت هارون الرشید امیر المومنین دفن هست این از آن خود ماه دلیل امام رضا ماه که امام رضا یک دختری دارد و نامش آیشه هست امام رضا یک دختری دارد و آن آیشه هست برید نگاه کنید سیرت حضرت امام رضا را نام دختر امام رضا کی پس معلوم میشه که امام رضا از ما هست ورنه تو این کره خاکی انسانی نیست که شیعه باشد و اسم دخترش یا زنش عایشه باشد پس پس امام رضا مال ماه دلیل اسم دخترش عایشه هاری نور رشید هم مال ماه تاریخ بری بر نصیب بزنی امام رضا هم مال ماه ما با هیچ یکی از این ائمه از این علماء دین ناراضی نداد دلیل اینه الحمدلله اینقدر فاطمه ما داریم انقدر عایشه نداریم انقدر علی ما داریم محمد علی ما داریم حسن ما داریم حسین ما داریم حالا شما میگی شاید در انقلاب ما تقیه میکنیم نه ما تغییر نمیکنیم اسم جد من غلام حسین است شناسنامه پدر من گواه است زنده هم گواه پس ما با هیچ یکی عداوتی نداریم لیکن مقامی بالاتر از نبوت امامت را هیچ یکی از ما قبول نکرده و قبول هم ندارد و هیچ دلیلی هم نیست